بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاجة أزوشني الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين هفال الله غسبدار سفيتوه الرحمن الرحيم سميلسنم ميلستيموم maliki din vladaru dana sudnjeg. Ijaka na'budu va ijaka nasta'in. Samo tebe robujemo i samo od tebe pomoć tražimo. Ihdina sirata al-mustaqim, uputi nas na pravi put. Sirata ladina an'amte alejhim, gajri al-maghdubi alejhim valaddalin. Na put onih kojima si blagodati podario, a ne onih na koje se sržba izlila i koji su zalutali. Ovo je prva sura u Allahovoj tebareke ve ta'ala knjizi. Ona nosi i neke druge nazive mimo nama dobro poznatog naziva Fatihi. Od njenih naziva jesu i sljedeći nazivi. Nazvana je Fatihatul Kitab, početak knjige, Njome počinje kuranski tekst. Njome se otvara i započinje učenje u namazima. Jer kada želimo da obavimo namaz, nakon donošenja početnog tekbira, zatim učenja početne dove, prvo što učimo jeste Fatihatul Kitab. Njome započinjemo svoj namaz. Zato je i nazvana Fatihatul Kitab. Njome je započeta Allahova tebareke ve ta'ala knjiga Kur'an, jer se nalazi na samom početku Allahove knjige. Njome započinjemo i namaz. Njome započinjemo ovaj veliki ibadet uzvišenom Allahu subhanahu ve ta'ala. Od njenih naziva jeste i Ummul Kitab ili Ummul Kur'an. Ona je majka knjige i majka Kur'ana. To jest, ona je srž Allahove tebareke ta'ala knjige. Ona sadrži sve ono što sadrži Allahova tebareke ta'ala knjiga. Značenje Fatihe je u osnovi značenje Allahove Subhanehu wa knjige. O vrijednosti Fatihe dovoljno govori i jedno od velikih i kapitalnih dijela koje je napisao ibn Qayyim, rahmetullahi ta'ala alaihi, kao komentar samo jednog kuranskog ajeta, i to upravo iz sure Al-Fatiha. A to je kuranski ajet u kome uzvišeni kaže Iyaka na'budu ba iyaka nasta'in. Samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo. Napisao je poznato dijelo Medaređu Salikin, i to je zaista kapitalno i vrijedno djelo. Zaista je ummul Kur'an ili ummul kitab, srž ili suština Allahove tebareke ve ta'ala knjige. Veoma je bitno za nas da znamo pravu vrijednost Allahove knjige, a na osob da znamo vrijednost Fatihatul Kitab, da znamo vrijednost sure kojom je započeta Allahova knjiga, da znamo vrijednost sure kojom započinjemo namaz, a namaz je stup našeg dina. Stoga obavezno za svakog muslimana jeste da redovno obavlja pet dnevnih namaza u toku dana i noći i da obavljajući namaz uči Fatihatul Kitab, da uči suru kojom je započeta knjiga i kojom se započinje namaz. Fatiha nosi i sljedeći naziv, a to je As-Seb'ul Methani, sedam sličnih ajeta, wal quran il-Azim i časni Kur'an. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Alhamdulillahi rabbil alamin, ummul Kur'an wa ummul kitab, was Seb'ul Methani, wal Kur'anul Azim. U hadithu koga prenosi Abu Huraira radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže, Hvala Allahu je majka Kur'ana, majka knjige, sedam sličnih ajeta, Kur'an časni. Ovaj hadith bilježi imam Et-Tirmidhi, rahmetullahi ta'ala alejhi, u svom poznatom dijelu Al-Džamija, ili kod nas poznati sunen. ويقال لها الحمد Sura Al-Fatiha se naziva i Al-Hamd, što znači zahvala. ويقال لها الصلاة naziva se još i namaz ili molitva. U skladu s riječima poslanika sallallahu alaihi ve sellem u kojima kaže da je uzvišeni Allah rekao قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي kaže uzvišeni Allah u hadithi kudsi. To znači da ovo nisu riječi koje se nalaze u Allahovoj knjizi. Riječi su uzvišenog, ali se ne nalaze u njegovoj knjizi. Namaz sam podijelio između sebe i svoga roba na dva dijela. Kada moj rob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alemin, hvala Allahu, gospodaru svjetova, Allah kaže Hamideni Abdi, moj rob mi se zahvaljuje. Sumijete fatihatu Salaten li annaha šartun fiha. Fatiha je dobila i naziv namaz, budući da je ona uvjet namaza. Naravno, po mišljenju jednog dijela islamskih učenjaka, da onaj ko ne prouči fatihu u namazu, njegov namaz nije potpun. Stoga, učenje fatihe u namazu je ono što se od nas traži. Ona je nazvana i namazom jer je ona uvjet namaza. Pored toga Fatiha nosi i druge nazive, a jedan od njih je da je ona lijek. Fatiha je sama za sebe lijek. Prenosi se u prenosi Ad-Darimi od Ebu Sa'ida el-Hudrija da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Početak knjige je lijek od svakog otvor, otrova. Početak knjige, to je Fatihatul Kitab, odnosi se na Fatihu. Fatiha je i rukija. A šta je to rukija? Mi znamo da je rukija liječenje Kur'anom. Da je to lijek protiv duševnih bolesti. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala anhu je jedne prilike učio Fatihu kao rukiju liječeći, liječeći čovjeka koji je na kraju krajeva bio i izliječen. Pa kada je sve to ispričao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, šta se desilo? Rekao mu je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَ Kako si znao da je ona rukija? Kako si znao da je ona lijek? Abu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala anhu je liječeći ovog čovjeka učio samo Fatihatul Kitab. Koliko ljudi ne zna vrijednost ove uistinu vrijedne sure, ove početne sure u Allahovoj knjizi, koliko ljudi i ne zna pravu njenu vrijednost, pa ne iskorištava ono što ima na raspolaganju. Stoga je veoma bitno da se upoznamo sa vrijednostima Allahove tebareke Veteala knjigi, da se upoznamo sa vrijednostima pojedinačnih sura, a od tih sura je i Fatihatul Kitab, koja je sama za sebe i lijek i rukija, koja je početak Allahove tebareke Veteala knjigi, koja je majka knjigi, koja je majka Kur'ana. Ona još nosi i druge nazive, a od njih su Esasul Kur'an, da je ona osnova Kur'ana. Ona je nazvana i El-Waqije kao štit, ona je štitnik. Ona je nazvana i El-Kafije, ona je dovoljna. Ona je ta koja može zamijeniti drugu, a nju ne može zamijeniti ništa drugo. وَيُقَالُ لَهَا سُورَةُ الصَّلَاهِ وَالْكَنْزِ ona još nosi i nazive molitva i riznica. Fatihatul Kitab nosi sa sobom zaista velike i prave vrijednosti. Prema predaji Ibn Abbasa, Katade i Abul Alije, sura Al-Fatiha objavljena je u Mekke. Dakle, to je Mekkanska sura, iako ima mišljenja da je ona Medinska, odnosno da je objavljena dva puta, prvi puta u Mekki, a zatim i u Medini. To je Mekanska sura, jer je namaz propisan za vrijeme boravka u Mekki. A podjela kuranskih sura na mekanske i Medinske jeste shodno mjestu gdje su ti dijelovi Kur'ana objavljeni. Ako je sura objavljena za vrijeme boravka u Mekki prije Hidžre, onda se ta sura naziva mekanskom. A ako je ta sura objavljena nakon, borav, nakon preseljenja iz Mekke u Medinu, nakon što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem nastanio Medinu, onda se ta sura naziva Medinskom surom. Ovo je samo jedna od podjela Kur'ana shodno mjestu gdje su objavljeni određeni dijelovi Kur'ana. Imam Ahmed ibn Hanbel, Allah mu se smilovao, prenosi od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem došao je jednom prilikom kod Ubeja ibn Ka'ba radijallahu ta'ala anhu dok je ovaj klanjao namaz i rekao mu O Ubeje Ubej se okrenuo ne odazvavši se a on mu je ponovio O Ubeje Ubej je tada brže završio namaz i pohitao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem rekavši mu Assalamu alaike ja Rasulallah neka je Allahu mir i spas na tebe, Allahu poslaniće. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem tada reče, va alaike selam, i neka je i na tebe mir. Šta te je navelo da se ne odazoveš kada sam te pozvao? On je odgovorio, Allahu poslaniće, bio sam na namazu. Na tomu je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao, Zar ti u onome što je Allah meni objavio nije poznato Ja ejuhalladina amenu stajibu lillahi valir rasuli idha da'akum lima juhjikum. Odazovite se Allahu i poslaniku kada vas, kada vas pozovu onome što će vam život osigurati. On je rekao, dakako Allahu poslaniće, odazivam se. Poslanik sallallahu alaihi sellem ga je zapitao, Hoćeš li da te upoznam sa surom kojoj slična nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Zeburu, niti u Furkanu, a jedan od naziva Kur'ana je i El Furkan, to je onaj koji rastavlja istinu od neistine. Rekao je da Allahu poslaniće. Poslanik sallallahu alaihi wasallam tada je rekao Ne bih htio izaći na ova vrata prije nego što je saznaš. Zatim priča Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme uzeo za ruku govoreći dok sam ja usporavao bojeći se da ne dođemo do vrata prije nego završi. Kada smo se približili vratima upitao sam Allahov poslaniče, koja je to sura koju si mi obećao? Rekao je ona što je učiš u namazu. Proučio sam mu majku Kur'ana, to jest Fatihu, a on je rekao, tako mi onoga u čijoj je ruci moj život Allah nije objavio niti u Tevratu, niti u Inđilu, niti u Zeburu, niti u Furkanu, suru kao što je ova. To je sedam ajeta koji se ponavljaju. Ovu predaju bilježi imam Et-Tirmidhi i navodi. To je sedam posebnih ajeta i Kur'an časni koji ti objavljujemo. Zatim je Ebu Isa Et-Tirmidhi rahmetullahi ta'ala alaihi rekao ovaj hadith je Hasan sahih. Imam Ahmed ibn Hanbal, rahmetullahi ta'ala alaihi, u svom musnedu navodi da je Ebu Sa'id ibn al-Mu'alla rekao, dok sam klanjao, Pozvao me Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem, ali mu se nisam odazvao dok nisam završio namaz. Zatim kaže, otišao sam kod njega pa mi je rekao, šta te je spriječilo da mi dođeš? Rekao sam, Allahov poslaniće, klanjao sam. On je na to rekao, Zar Allah uzvišeni nije kazao Ja amanu stajibu lillahi valir rasuli idha da'akum lima O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozovu, onome što vas oživljava. Zatim je kazao, prije nego izađeš iz džamije, reći ću ti koja je najvrijednija sura u Kuranu. Zato dobro obratite pažnju o kojoj se suri radi. Zatim me je, kaže, uzeo za ruku, a kada je htio izići iz džamije, ja rekao, Allahov poslaniće, kazao si da ćeš mi reći koja je najvrijednija sura u Kur'anu. A on je odgovorio, naam, alhamdulillahi rabbil alamin. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته Hvala Allahu gospodaru svjetova. To je početak sure Al-Fatiha. Rekao je da, Alhamdulillahi rabbil Alamin, Hvala Allahu gospodaru svjetova. To je sedam posebnih ajeta i Kur'an časni koji mi je dat. Ovako prenose imam Al-Bukhari, imam Abu Dawud, imam An-Nasai i imam Ibn Mađe, rahimahumullahu džemijan. Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je rekao dok smo jednom prilikom bili kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem, a tu je bio i Džibril, začula se neka škripa. Džibril je pogledao prema nebu, rekavši, to se otvaraju nebeska vrata koja nikada nisu otvorena. Zatim je dodao, otuda je sišao melek, otuda je sišao melek i došao poslaniku i rekao mu, obraduj se sa dva svjetla koja su ti mimo drugih vjerovjesnika data. A to su Fatihatul Kitab, a to je početak Kur'ana, početak knjige, to jest Fatiha i posljednji ajeti sure El Bekare. Ovo je predaja od imama En-Nesaija, a imam Muslim, rahmetullahi ta'ala alaihi, bilježi sličnu predaju ovoj predaji. Muslim prenosi od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu koji navodi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem rekao ko klanja namaz u kome nije proučio majku Kur'ana, u kome nije proučio Fatihatul Kur'an, u kome nije proučio Fatihu, namaz mu, kaže, nije potpun. Neko je pričao Ebu Hureyri, kada smo za imamom kako da postupimo, pa je rekao učite fatihu u sebi, a ja sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako govori. Uzvišeni Allah kaže Namaz sam podijelio između sebe i svoga roba na dva dijela. Mom robu pripada ono što moli. Kada on kaže Alhamdulillahi Rabbil alemin Hvala Allahu gospodaru svjetova. Allah kaže moj, moj rob mi zahvaljuje. Kada kaže Ar-Rahman Ar-Rahim, svemilosnom, milostivom, Allah kaže, moj rob me hvali. A kada kaže, vladaru dana sudnjega, Allah kaže, moj rob me veliča. Odnosno, nekada kaže, moj rob se meni predaje. A kada kaže, Ijake na'budu ve ijake nesta'in, samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć molimo. Allah kaže, ovo je između mene i moga roba. Njemu pripada ono što moli. A kada kaže Ihdina sirat al-mustaqim, sirata ladhina an'amta alejhim, gajri al alejhim, Uputi nas na pravi put, na put onih koje si blagodario ili kojima si blagodati svoje dao, a ne na put onih na koje se srđba izlila i koji su zalutali. A oni na koje se srđba izlila su jevreji, a oni koji su zalutali su kršćani. Allah kaže, ovo pripada mom robu, jer njegovo je ono što on moli. Ovu predaju bilježi imam An-Nasai, rahimahullahu ta'ala. Mm-hmm. Amma ba'd, kada hoćete Kur'an da učite, zatražite utočište kod Allaha od prokletog šeitana. Učenje Kur'ana potražuje od nas da prije nego li počnemo sa njegovim učenjem kažemo A'udhu billahi mine šeitanir Da zatražimo utočište kod Allaha od prokletog šeitana. Da li ćemo učiti a'udhu i bismillu na početku svakog učenja Kur'ana? Da li je nužno da nakon što počnemo učiti drugu suru ponovo izgovaramo a'udhu billahi mine šeitanir rajim? Naučit ćemo danas pravila kako treba započeti sa učenjem Kur'ana. Kada hoćete da Kur'an učite, zatražite utočište kod Allaha od prokletog šeitana. Kada ste otvorili Kur'an i želite da ga učite, kažite A'udhu billahi mine šeitanir rajim. Ili ukoliko želite čak Kur'an učiti na pamet, ukoliko želite jednom riječju da učite Kur'an, uvijek započinite sa riječima A'udhu billahi mine šeitanir rajim. Ukoliko započinjete od početka sure, izuzimajući suru et onda nakon izgovorenih riječi A'udhu billahi mine šeitanir rajim izgovorite i riječi Bismillahirrahmanirrahim. A ukoliko ne započinjete suru od samog početka, nego započinjete učiti negdje iz sredine sure, onda ćete započeti samo sa riječima A'udhu billahi mine šeitanir rajim i onda ćete započeti sa učenjem Kur'ana. Da navedemo primjer želimo započeti sa učenjem Kur'ana od početka sure Al-Baqare. Kažemo, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Elif lam mim, Zalika al-kitabu la rajba fih, lil muttaqin. I tako ćemo nastaviti sa učenjem Kur'ana. A ukoliko želimo započeti sa učenjem druge stranice od sure El Bekare započet ćemo na sljedeći način. A'udhu billahi minash الشيطان rajim. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a أم am lam tunzirhum la yu'minun. Znači nećete izgovarati riječi Bismillahirrahmanirrahim ali kada započinjete suru od početka, kazat ćete Bismillahirrahmanirrahim. Završili ste sa učenjem sure al ikhlas Proučili ste suru Kul huvallahu ahad i želite da učite odmah nakon nje suru Kul a'udhu bi rabbil Izgovorit ćete riječi Bismillahirrahmanirrahim zato što na početku sure al falak imamo Bismillah. Jedina sura koja ne započinje sa bismillom je sura At-Taube ili sura Al-Fadiha, Al-Fadiha, sura koja otkriva stanje munafika. To je jedina sura na čijem početku nemamo, nemamo bismillo, na čijem početku nemamo riječi Bismillahirrahmanirrahim. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala Alhamdulillahi rabbil alemin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Riječ Elhamd, Elhamdu, ima velikih značenja. Stoga, kada kažemo Elhamdulillahi Rabbil Alamin, time smo posvjedočili da svaka vrsta zahvale pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, sve vrste zahvale pripadaju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Svaka zahvala pripada Allahu, Rabbil alemin, gospodaru svjetova. Svaka zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova. Allahu la ilaha illahu. On je Allah mimo kojeg drugog Boga nema. Alhamdu, lahul hamdu fil ula vel ahira. Njemu pripada zahvala i na prvom i na drugom svijetu njemu pripada zahvala i na dunjaluku i na Ahiretu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alhamdulillahi rabbil alemin, gospodaru svjetova. I ovdje nam nije pojašnjeno koji su to svjetovi, ni su to svjetovi, nego uzvišeni Allah wa ta'ala kaže na drugom mjestu u svojoj plemenitoj knjizi Qala Fir'aunu vama rabbul alemin. Faraon je upitao, a ko je gospodar svjetova? Kale rabbu samavati wal ardi vama Reci gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Allah tebareke ta'ala je gospodar nebesa i zemlje i svega onoga što je između njih. Uzvišeni Allah tebareke ta'ala je gospodar svega. On je gospodar meleka, džina, ljudi, gospodar svih vrsta životinja, svih živih bića. Allah tebareke ve ta'ala je gospodar svega. Alhamdulillahi rabbil alemin, arrahmanir rahim, milostivom, sve milosnom milostivom. Riječ arrahman obuhvata svako živo biće. Allah tebareke ve ta'ala je svemilosni. Svojom milošću obuhvata sva svoja stvorenja. Pa tako uzvišeni Allah bareke ve ta'ala hrani i one koji su najveći griješnici prema njemu. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala hrani i najveće zlikovce i zločince. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala hrani i najbolja svoja stvorenja. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala hrani kako životinje, uzvišeni Allah lešanhu tako hrani i džine. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala hrani svako živo biće. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Nema ni jednog živog bića na zemlji, a da ga Allah ne hrani. Stoga znajte, o Allahovi robovi, da nema ni jednog živog bića na zemaljskoj kugli da ga uzvišeni Allah Đelešanuhu ne hrani. Znajte da je Allah tebareke ve ta'ala taj koji hrani svakog čovjeka. A ako se zapitaš kako to ja radim u toj i toj firmi, meni nafaka dolazi na tom i tom mjestu, onda znaj da je nafaka koja je došla u tom i tom mjestu, to je samo uzrok preko kojeg uzvišeni Allah Đelešanhu ti šalje nafaku. Allah ti poslao nafaku danas preko te firme, sutra ti je poslao preko one firmi, ali znaj da je Allah tebareke taj koji te hrani, jer kada bi te ljudi hranili, zasigurno bi ostao gladan ali Allah tebareke ve taala se obavezao da će on hraniti svoja stvorenja. ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Nema ni jednog živog bića na zemlji a da ga Allah ne hrani. Allah dželle je taj koji hrani svako živo biće. Ar-Rahmanu Rahmanu dunja wal ahira, Wal Rahim Rahimul Ahira. Ar-Rahman ili svemilosni je svemilosni dunjaluka i ahireta. A Ar-Rahim milostivi, milostivi ahireta. Allah Đelešanuhu hrani svako živo biće na ovom svijetu. I to je njegova, to je njegova milost koja obuhvata ili svemilost koja obuhvata svako njegovo biće. Sve ono što je on stvorio ali Allah Đalešanhu će se posebno smilovati onima koji se njega budu bojali na sudnjem danu. Zato kaže Varrahimu Rahimul Ahira. On je svemilosni, svemilosni na sudnjem danu. On će se na taj dan smilovati samo onima koji budu bogobojazni. Samo onima koji budu zaslužili njegovu nagradu. A na ovom svijetu daje ljudima blagodati na ovom svijetu ljudima pruža ono što im je potrebno, da im da, da, da održavaju svoj život na ovom svijetu, ali na sudnjem danu Allah te bareke će se samo smilovati kome, samo će se smilovati onima koji se njega budu bojali i koji budu zaslužili njegovu nagradu. Stoga nastojte da budete od onih koji će se bojati svoga gospodara, koji će raditi dobra djela, koji će samo u njega vjerovati, ništa mu kao sudruga neće pripisivati, koji će redovno namaz obavljati, posjeti mjesec Ramazana, davati zekat i hađ obaviti u toku svoga života. Budite od onih koji će nastojati da čine dobra djela kako bi ostvarili željeni cilj na sudnjem danu. Stoga budite odani i pokorni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, a nemojte dozvoliti da vas šeitan zavara. On nema vlasti nad vama. On nad vama ne vlada. Stoga nemojte ga uzimati za zaštitnika mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman rahim Allah tebareke wa ta'ala je svemilosni milostivi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Thumma stava ala al Ar-Rahman. Zatim se uzdigao iznad Arša milostivi. Kaže Allah tabaraka ta'ala Ar-Rahmanu ala arši steva. Svemilosni se uzdigao iznad Arša. Kada se kaže da se Allah tabaraka ta'ala milostivi ili svemilosni uzdigao iznad Arša, ovim potvrđujemo jedno od Allahovih svoj svojstava, a to je el istiva, ili uzdignuće. Allah tebareke ve ta'ala se uzdikao iznad arša, a arš je Allahu u prijestu. Allah tebareke ve ta'ala se uzdikao iznad arša. Mi to potvrđujemo. Značenje nam je poznato, ali kakvo će Allahovog djelešanuhu uzdignuća nam nije poznata. Mi potvrđujemo da je Allah djelešanuhu iznad arša, kao što, kao što su to činile i prve generacije. Upitao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem jednu robinju. Gdje je Allah? Ona je odgovorila fissema na nebesima. Pa ju je upitao, a sam ja? A ona je odgovorila Allahu poslanik. Rekao je, oslobodite je, ona, ona je mu'minka. Ovo je dokaz iz sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem da se Allah dželle uzdigao iznad arša i nije onako kao što neki tvrde Allah Đelešanuhu je na svakom mjestu. Jeste, Allah Đelešanuhu zna sve šta njegova stvorenja radi. Allah Đelešanuhu zna šta njegova stvorenja proživljavaju, šta rade, šta će uraditi i šta bi uradili, kad bi uradili, kako bi uradili. Allah Đelešanuhu je sveznajući i ništa mu ne može umaći. On je sveznajući, ali Allah Đelešanuhu, kako je došlo u kuranskim ajetima i u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, on se uzdigao iznad arša, ar-Rahmanu, halal arši steva. Allah Đelešanuhu se, svemilosni se uzdigao iznad arša, i time obuhvata sva stvorenja svojom milošću, jer on se uzdigao iznad arša i sva svoja stvorenja obuhvata svojom svemilošću. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki din. Allah Đelešanhu je vladar dana sudnjeg. Imamo vladara na, ovim svijetim, na ovom svijetu. Imamo vladara koji kontrolišu situaciju u jednoj pokrajini, u jednoj državi, na jednoj većoj teritoriji, ima onih koji su, pod navodnim znacima, vladari, vladali svijetom. Oni su ti koji su dominirali. No međutim, na dan obračuna niko od njih neće moći progovoriti niti jednu jedinu riječ bez dozvole uzvišnog Allaha Đelešanu. Bez obzira na njihovu silu i vlast koju su imali na ovom svijetu, bez obzira šta su posjedovali, na dan obračuna Allah je jedini vladar i niko ništa neće moći progovoriti bez njegove dozvole. Tada će posebno doći do izražaja slabost njegovih stvorenja. Koliko je čovjek ništavan i slabašan, na to nam ukazuju mnoge činjenice. Makoliko se čovjek oholio, makoliko se čovjek uzdizao, makoliko on pokušavao da dokaže svoju silu, svoju snagu, svoju moć na ovom svijetu, on je toliko slabašan i nejačak. Jer pogledajte, pogodi ga najsitnije iskušenje, a on padne u očaj. Pogodi ga najsitniji belaj, a on u potpunosti padne i padne u očaj, izgubi svoju snagu, izgubi svoj imetak, bankrotira i tome slično. Stoga znajte da je Allah tebareke ve taala mogući i on je jedini u njegovim rukama se nalazi sve. On je vladar dana sudnjeg. Maliki jeumiddin. Kaže Allah tebareke ve taala nakon ove zahvale, nakon pohvale, nakon e, spominjanja svoja dva lijepa imena nakon zastrašivanja i spominjanja riječi Maliki jeumid din vladara dana, dana sudnjeg, kaže Allah dželle šanuhu Ijaka na'budu ve Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć molimo. Zahvalili smo Allahu dželle vidjeli smo da je on milostiv i sve Vidjeli smo da je on vladar dana sudnjeg, vidjeli smo da je Allah dželle šanuhu svemogući, da je on svemoćni, da je u njegovim rukama sve Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Pošto je takvo stanje, mi ti zahvaljujemo. Mi samo tebe robujemo. I ništa ti kao sudruga ne pripisujemo. I samo od tebe pomoć molimo. Samo od tebe pomoć molimo. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ove riječi Iyaka na'budu u arapskom jeziku bi se mogle kazati i na sljedeći način. Da kažemo na'buduke no međutim, Allah te bareke ve ta'ala je spomenuo na sljedeći način. iyyake na'budu. Glagol je spomenut poslije ovih riječi iyyake. Nije rekao na'buduke kao što je to bilo u mogućnosti da se kaže, kao što je to e, poznato da u arapskom jeziku se može kazati, nego Allah je kazao iyyake na'budu. Samo tebe, samo si ti taj koji zaslužuje ibadet nema niko drugi koji može da zasluži ibadet. No međutim, kada se kaže na abuduke, time bi moglo da znači obožavamo tebe i može se obožavati nešto drugo mimo Allaha Želešanu. No međutim, riječi na na'budu, samo tebe izdvajamo kao jedinu kome smijemo ibadet činiti. I zapamtite, nikome se ništa od ibadeta ne smije pokloniti. Niti se smije pokloniti čovjeku, niti džinu, niti šeitanu, niti umrlim osobama, niti bilo čemu drugom ima Allaha tabarika ta'ala, bilo kakvim kipovima i tome slično. Allah Želešanhu je jedini kome robujemo, koga robujemo, od koga pomoć tražimo i od koga pomoć molimo. Niko drugi nije taj koji smije, kome se smije posvetiti bilo šta od ibadeta od ibadeta u ibadet se ubraja i dova. Stoga dovu ne smijemo upućivati nekom drugom mimo Allaha Đelešanu. Samo dovu smijemo uputiti uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne smijemo se obraćati umrlim i tražiti pomoć od njih. Ne smijemo se obraćati džinima, tražiti pomoć od njih. Ne smijemo se obraćati nečemu drugom mimo Allaha tebareke ta'ala. Jedini kome smijemo ruke podignuti i zamoliti ga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Njega molimo i od njega pomoć tražimo. ke na'budu ve na nasta'in i ti si jedini od koga pomoć molimo. Šta ovo znači? On je jedini koji nam pomoć može pružiti. On je jedini koga, kome ćemo se obraćati za pomoć. Znači li to da mi od ljudi ne možemo zatražiti uslugu? Da nam neko pomogne da upalimo svoje auto ili da nam neko pomogne prenijeti neku od stvari, u našoj, nešto od namještaja u našoj kući i tome slično. Ono što zatražimo od ljudi, a oni su u mogućnosti da urade, u tom nema nikakve šarijatske zapreke. Ako bismo zamolili nekog da nam pomogne da prenesemo recimo sto sa jednog mjesta na, drugi, na drugo mjesto, ne bismo time pogriješili. No međutim, da tražimo od ljudi ono što se traži jedino od uzvišnog Allaha, tebareke te'ara to je u islamu zabranjeno i zapamtite, samo se Allahu Đalešanu obraćamo i nikome drugom. Nije dozvoljeno to tražiti od džina, od umrlih osoba i njima slični. Nego, Allah Đalešanu je jedini kome se obraćamo, koga molimo i od koga pomoć tražimo. Iyaka na'budu ve iyaka nasta'in. Samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo. Samo od Allaha Đalešanuhu pomoć tražimo. Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma jedne prilike jahao je zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. Pa mu je Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao Ja gulam, inni uallimuke kelimatin. Zaista riječi koje su posebno vrijedne spomena iako nema ništa od haditha Rasula sallallahu alaihi ve sellem, da je manje vrijedno od ovoga, no međutim, kao poseban nasihat i savjet. Ja gulam, inni uallimuke kelimatin, ihfadillah jahfad, O dječače, o mladiću, podučit ću te riječima, podučava dječaka. Gulam u arapskom jeziku je dječa, dječačić, možda desetak godina recimo. I kaže mu Resul sallallahu alaihi sallam obraćajući mu se kao odrasloj osobi. Ja gulam, o dječače, o mladiću, inni uallimuke kelimatin, ja ću te podučiti riječima, ihfadillaha ihfad, Pazi na Allaha želešanuhu, pa ćete on čuvati. Kada smo već kod ovih riječi, pazite, pazite se riječi koje upotrebljavaju naši ljudi u svom svakodnevnom govoru. Kaže i Bog je rekao čuvaj se, čuvat ćete. Ili vel ajadu billah, ni Bog te ne može sačuvati ako se ti nećeš sačuvati. Stagfirullah wa viri. Ovakve riječi čovjek musliman ne smije izgovarati. Allah te bareke ta'ala je prije svega svemoćan. A drugo, Allah Đelešanu nije rekao i Bog je rekao u Kur'anu robe čuvaj se, čuvat ćete. Ne. Allah Đelešanu to nije rekao u svojoj plemenitoj knjizi i moramo paziti šta govorimo. Nemojmo govoriti ono što ne znamo. Zato kada kažete, e, kada želite nešto kazati, kažite, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ihfadillahi pazi na Allaha šanuhu, pa ćete Allah čuvati. Šta znači to pazi na Allaha Znači pazi na granice koje je Allah šanuhu postavio. Izvršavaj ono što je Allah šanuhu naredio i ostavi ono što je Allah zabranio time ćete Allah, Allah Đelešanuhu čuvati. To jest ispuni svoju obavezu prema Allahu Đelešanuhu kada je u pitanju naređeno i ostavi ono što je zabranjeno, Allah Đelešanuhu će te sačuvati. Ako budeš ispoštovao ovaj uslov, Allah Đelešanuhu će te sačuvati. U protivnom, ako ne budeš ispunio ovaj uslov, izložio si sebe opasnosti. Izložio si se opasnosti. Zato ihfadillaha jahfavk, pazi na Allaha, pa ćete te Allah Đelešanuhu sačuvati. احفظ Allah يحفظك احفظ Allah تجده Pazi na Allaha pa ćeš ga naći ispred sebe. Kada se obratiš svome gospodaru, Allah Želešanu će ti usješati dovu. Ne možeš ti, jedeš svašta, hraniš se svakakvim imetkom, kradeš tuđi imetak, uzurpiraš tuđe pravo i tako dalje. Hraniš sebi svoju porodicu haramom, ne ispunjavaš svoje obaveze prema Allahu Đelešanuhu, kršiš njegove zabrane i tako dalje, ne ispunjavaš svoju obavezu prema Allahu Đalešanu i očekuješ da ti tvoj gospodar udovolji tvojoj molbi. Enna ju darik. Kako takvom da bude uslišano? Hrani sa halali metkom. Ispuni svoju obavezu prema Allahu Đalešanu kada je u pitanju namaz, zekat, post, hadž i tako dalje. Ništa mu kao sudruga nemoj pripisivati. Hrani sa halali metkom. I onda se obrati Allahu Đalešanu. Nemoj nositi na sebi haram odjeću, nemoj nositi haram obuću, nemoj uzurpirati tuđi hak, nemoj činiti ljudima nasilje i nepravdu, budi pravedan, postupaj pravedno i podigni ruke Allahu te bareke ta'ala. Allah Đelešanuhu će ti uslišati tvoju dovu i tvoju molbu. احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله kada moliš, moli od Allaha. Nemoj moliti od ljudi, nego moli od Allaha. A Allah će poslati ljude koji će ispuniti ono što, što ti trajiš od Allaha Đelešanu. Moli Allaha Đelešanu da ti on to da. Ako budeš molio Allaha Đelešanu, on će te obskrbiti. Ali ako budeš molio ljude, pa te ljudi odbiju i ne udovolje tvojoj molbi, ko će ti dati? Ako ti Allah uskrati, ko je taj ko će ti to nadomjestiti? Zapamti, Allah Đelešanu je jedini od koga molimo i pomoć i sve ostalo. Allah Đelešanu je jedini koji ako nam nešto zatreba, od njega pomoć tražimo. Ve ide sta ante festein billah. Ako tražiš pomoć, zatraži je od Allaha. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma wa'alam أن الأمة لو اجتمعت على bi ينفعوك بشيء لم illa bi بشيء قد كتبه Allahu لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إزناي kada bi se ummet sakupio da ti donese neku korist, ne može ti donijeti korist osim ono što ti je Allah propisao. I kada bi se svi sakupili da ti nanesu štetu, ne mogu ti nanijeti štetu osim ono što ti je Allah propisao. Rufi'at pera su podignuta i stranice su osušene. Zamislite, kada bi cijeli dunjaluk, svi ljudi i džini, svi ljudi na zemaljskoj kugli i svi džini ustali da ti pomognu, ako je Allah Đelešanu odredio drugačije, niko ti pomoć ne može. I kada bi se svi sakupili da ti nanesu štetu, ako Allah nije odredio, ne možete se desiti. Ne možete se desiti. Kuvvetul iman, snaga imana, snaga vjerovanja u Allaha Đelešanuhu. Snaga vjere u Allaha Tebareke Teala. Stoga musliman mora da čvrsto vjeri uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, da se oslanja na Allaha Đelešanuhu, da samo njega moli, da se njemu obraća po svim mogućim pitanjima. Ako je nekome šeiton došapnuo u momentu dok sluša ovaj govor, a znači li to da mi ne trebamo uzimati uzroke? Sjedi ti i klanjaj ti, kako kaže naš narod, i ti moli, a nemoj ustat raditi pa ćeš vidjeti. Ko je to rekao da musliman ne treba raditi? Zašto želiš u samom startu da pogrešno razumijevaš, da pogrešno prezentuješ islam? Od nas islam traži aktivnost, od nas islam traži rad, od nas se traži rad, ali zapamti, stvoren si radi ibadeta, to je glavna stvar zbog koje si stvoren. Kaže Allah tabaraka ta'ala: "Wa Nisam stvorio džinni i ljude osim da mi robuju. Kaže Allah dželle šanu: "Iyyaka na'budu wa Samo tebe robujemo i samo tebe pomoć tražimo. Mi smo stvoreni radi ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali u isto vrijeme nećemo sjediti i ljenčariti, nego ćemo ustati, raditi, biti aktivni. Bićemo veliki radnici za ahiret i radit ćemo za dunjaluk, radit ćemo da uzmemo svoj dio dunjaluka koji nam pripada. Ali raditi za dunjaluk, a zapostaviti vječnu kuću, zaista je lahkomislenost koja se može pojaviti od čovjeka. Ali tu smo da popravimo naše stanje. Tu smo da poboljšamo svoj odnos prema Allahu Đalešanu. Ma u kakvom stanju ste bili, vi ste u mogućnosti da se pokajete svome gospodaru i da poboljšate svoje stanje. Ako ste bili nemarni u pogledu namaza, budite čvrsti i odlučni, sa, odlučni da ćete redovno obavljati namaz i u tome istrajte i molite Allaha Đalešanhu da vas potpomogne. Ako ste bili nemarni u pogledu drugog ibadeta, budite čvrsti i odlučni, pokajte se Allahu Đalešanhu. Ako se pokajete Allahu Đalešanhu, on će vašu molbu uslišati, on će vam se odazvati, primit će vaše pokajanje, jer Allah Đalešanhu se raduje teubi svoga roba više nego li se raduje čovjek izgubljenoj devi koju nađe u pustinji, a na toj devi su mu i njegova hrana i njegovo piće. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala Maliki jeumi din, vladaru dana sudnjeg. Ijaka na'budu ve ijaka nasta'in. Samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć molimo. Ihdina sirata al-mustaqim. Ihdina sirata al-mustaqim. Kad kaže čovjek ijaka na'budu ve ijaka nasta'in, samo tebe robujemo i samo tebe pomoć molimo. nas sirat al mustahim, uputi nas na pravi put. Obraćamo se Allahu Đalešanu toliko puta dnevno, uputi nas na pravi put. Znači li to da čovjek nije na pravom putu ako se obraća ovim riječima Allahu Đalešanu svakodnevno? Ne znači, nego se traži od Allaha Đalešanu da pojača tvoju uputu, a oni koji nisu na pravom putu, neka to bude dova i molba Allahu Đelešanuhu da im pokaže put istine. Ihdina sirat al mustaqim. Uputi nas na pravi put. Uputi nas na pravi put. Ovdje nije pojašnjeno ko, je, ko su ti koji su na pravom putu. li tako? Rečeno je samo ihdina sirat al mustaqim. Uputi nas na pravi put. Ko su ti koji su na pravom putu? Kaže Allah ta'ala u drugom kuranskom ajetu الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Oni kojima je Allah Želešanuhu sirata en an'amta alaihim. Uputi nas na pravi put. Na put onih kojima si blagodati svoje podario. Sirata ladina an'amta alaihim. Na put onih kojima si blagodati svoje podario. A ko su ti kojima su blagodati podarene? To su oni. Kaže Allah ta'ala minan nabijine, vjerovjesnici, wasaddiqine i iskreni, washuhada i e, oni koji su poginuli na Allahovom putu kao šehidi, wasalihine i dobri ljudi, wahasuna ulaike rafiqa, ali lijepo li je njihovo društvo. Subhanallah. Zamislite, čovjek se obraća Allahu Đalešanu, u me na pravi put, na put onih kojima si blagodati svoje podario, u me na put vjerovjesnika, iskrenih, šehida, dobrih ljudi a divno li je boravište, divno li je to društvo i divan li je boravak sa ovakvim ljudima koji su odabrani. I čovjek se obraća Allahu Đalešanu dok stoji u namazu Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladina an'amte alaihim. Obraćaš se Allahu Đalešanu, Allahu moj uputi me na pravi put. Uputi me na put onih kojima si blagodati svoje podario, a to su vjerovjesnici, iskreni, šehidi i dobri ljudi. A divno li je to društvo. Obraćaš se svakodnevno Allahu Đelešanu. Jesi li ikada zastao na ovom kuranskom ajetu? Jesi li ikada bio prisutan dok si ove riječi izgovarao ili si te riječi izgovarao dok si u namazu onako mehanički, bez ikakvog popraćenog razmišljanja o ovim kuranskim ajetima. Kada kažeš Allahu moj uputi me na pravi put, obraćaš mu se dovom i molbom, uputi me na pravi put, na put onih kojima si blagodati svoje podario na put onih kojima si blagodati podario, zaista oni kojima su blagodati podarene, to su oni koji su spašeni, to su oni koji su uspjeli, to su oni koji će biti spašeni na dan obračuna. Divno li je to društvo, zaista vjerovjesnici, iskreni, šehidi i dobri ljudi, to je najljepše društvo na dan obračuna. Allaha šanuhu molim da nas učine od onih koji će biti u društvu vjerovjesnika, iskrenih šehida i ostalih dobrih ljudi. Sirat alladhina an'amte Kada smo se obratili Allahu Đelešanu riječima, uputi nas na pravi put. Na put onih kojima se blagodati svoje podario. Kaže, nemoj nas uputiti na put onih. Gajril magdubi alejhim valadalin. Nemoj nas uputiti na put onih na koje se srđba izlila. Odnosi se na jevreje. Saznali su istinu i odbijaju je. Odnosi se na sedbenike Inđila ili kršćane. Oni su, kako kaže Allah tabaraka ta'ala, ad u zabludi. Obraćaš se Allahu Đalešanhu čistim tevhidom. Moliš Allaha tabaraka ta'ala ovim riječima da te sačuva zastranjivanja sa pravog puta. Da te sačuva puta onih koji su saznali istinu pa je odbili. I sačuvaš, eh, moliš Allaha da te sačuva puta onih koji istrajavaju na pogrešnom putu iako istinu nikada nisu saznali. Koliko je onih koji tumaraju putevima neistine iako su istinu saznali. Istinu bacaju pod noge, istinu ostavljaju po strani, želeći da ostvare svoje dunjalučke prohtjeve, a ne da bude onako kako je to Allah Želešanhu naredio. Na drugoj strani imate one koji istrajavaju u svome griješenju, iako nikada istinu nisu saznali. Mnogo je novotarskih pravaca kojima ljudi koračaju i koji se pridržavaju i e, u, u sklopu čijih pravila se oni ponašaju, no međutim ti pravci su pogrešni pravci nikada istinu nisu ni saznali. Zato se obratite Allahu Đelešanuhu iskreno, bez ikakvih predrasuda. Čvrsto se prihvatite sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, jer to je zaistina, zaista put koji vas vodi ka spasu. To je zaista put uspjeha. Ako budete išli drugim putevima, zasigurno nećete uspjeti.